بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolarimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durudlar salovatlarimiz bo'lsin siz bilan bizni mana shu muborak idul qurbon bayramiga yetkazgan allohga hamd sanolar bo'lsin bu idul qurbon qanday bayram bu haqida nimalarni bilamiz Bu qanday bir xursandchilik kunki, siz bilan biz mana shu uni bir qadriga munosib ravishda kutib olishimiz uchun bizdan nimalar maqlub bo'ladi? Payg'ambarlar tarixini o'rganar ekanmiz, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Abul Anbiyo Ibrohim alayhisalom qissasida mana shu qurbonlik qilishlik qissasi bayon qilindi. Ibrohim alayhisalom Alloh taoloning maqtoviga loyiq bo'lgan payg'ambarlardan Abul Anbiyo bo'lgan kishi bo'ldi. Ibrohim alayhisalom haqida Alloh taolo aytadi: Auzu billahi minash shaytonir rojim va Ibrohim allazi vafa. Bu vafo qilgan Ibrohim edi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Ibrohim alayhisalomga qanday sinov bo'lmasin, qanday imtihon kelmasin, Ibrohim alayhisalom vafo qildi. 17 yashar yosh yigit ekan, Alloh taoloning tavhidiga odamlarni chaqirdi va qavmi uni o'tga uloqtirishlikni qasd qildi. Ana shu Farohmonga o'tkazib qo'yib, o'tga uloqtirishlikdan oldin bitta so'z aytdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil. O'zini qurbon qilishligini Alloh taolo talab qiluvdi. Taraddudsiz hasbunalloh dedi. 85 ga kirganda ko'rgan bir dona farzandi Ismoilni ayoli Hojar bilan hech kim yashamaydigan, ekin-tikin bo'lmagan, hech bir odam bo'lmagan Makka yoki Bakka vodiysiga tashab kelishini buyurganida so'zsiz itoat qildi. Ana shu bir dona bo'lgan o'g'li Ismoilni o'zini qo'li bilan so'yishligiga vahiy bo'lmagan edi, ishora bo'lgan edi. So'zsiz itoat qildi. Shuning uchun Alloh taolay aytadi: "Va Ibrohim allazi vaffa" Alloh taolo Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoilni Allohning roziligi yo'lida qurbon qilishga tayyorligini ko'rgandan keyin vafadayna vafadaynahu bizibhin azim. Biz unga boshqa bir qurbonlikni berdik dedi. Ana shu jannatdan chiqarilgan qo'chqorni Alloh taolo berdiki, mana shu Ismoil alayhisalom o'rniga so'yiladigan bo'ldi. Va mana shu kundan boshlab Alloh taoloning roziligi uchun qurbonlik qilishlik Ibrohim alayhisolamdan sunnat bo'ldi. Siz bilan biz so'yadigan qurbonliklarimizning ma'nosi bu Parvardigoro biz Ibrohim seni roziliging yo'lida har qanday narsani seni roziligingdan yuqori qo'ymasligiga hujjat bo'lganda biz ham seni roziligini hamma narsadan ustun qo'yamiz degani bo'ladi. Parvardigoro siz bilan biz bandalar seni bandalaring biz seni payg'ambaring Ibrohimning sunnatidamiz, u kishining millatidanligimiz va seni roziliging yo'lida har qanday narsaga tayyormiz degan ma'noimiz bo'ladi. Bu so'yadigan qurbonligimiz asli Alloh taolo yana go'shi, na bir suyagi, na boshqa narsasi yetib bormaydi. Balki bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Qurbonlikning ma'nosi avvalambor kishi qurbonlik qilar ekan Alloh taoloning hisobsiz bergan ne'matlarini shukrini adosi misol ramzi. Bir yil davomida sodir bo'lgan xato kamchiliklarni yuvishligin ma'nosi va keyingi yilga esalomon yetib borishlikka Alloh taolodan bir duo ma'nosi. Va qolaversa, oilalarimizga, rizqimizga baraka olib kelishligining ma'nosi. Mana shu niyatlarda Alloh taoloning roziligi yo'lida, Alloh taologa yaqin bo'lishlik niyatida qurbonliklar qilamiz. Yana qaytarib aytamiz. Alloh taologa na go'shi, na yog'i, na suviga yetib bormaydi. Alloh taologa bizdan bo'lgan taqvo yetib boradi. Mana shunday bir xursandchilik bo'lgan, bayram bo'lgan kunlar hammamizga muborak bo'lgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan muttafaqun alayhi bo'lgan hadisi mavzu bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga hajni farz qildi. haj qilinglar dedi. Shunda bir kishi turib so'radiki, "Ya Rasululloh, pariylami?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sukut saqladi. Haligi kishi ikkinchi marta so'radi, "Pariylami?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob bermadi. Uchinchi marta "Ya Rasululloh, har yili haj qilishimiz farz bo'ladimi?" dedi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Agar hozir ha deb qo'ysam, har yili farz bo'lib qoladi." Va davom etdi. Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, undan yiroq bo'linglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, imkon qadar o'sha narsani bajaringlar. Sizlardan avval o'tgan qavmlarni halol qilgan narsa ularning o'z payg'ambarlarga ko'p savol beraverishlari va ko'rsatmalarga xilof qilish qilishlari sabab bo'lgan. Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru. Dinni oson qilib beringlar dedi Rasululloh. Qiyinlashtira olmanglar. Din bilan odamlarni xursand qilinglar, cho'chitib qochirib olmanglar dedi. Din yengillik. Bugungi suhbatimizning mavzusi mana shu hadis bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu hadisida sharhlashga kirishar ekanmiz, bu ahamiyat haqida, bu hadisning ahamiyati haqida bir qancha olimlarning so'zlari bor. Ulamolar ushbu hadisni ahamiyati va chuqur ma'nolari haqida juda ko'p gapirishgan. Xususan Ibn Hajar Haytami aytadi, bu ulug' hadis dinni asoslaridan, islom arkonlaridan sanaladi. Uni yodlash, yozishlik va chuqur ma'nolarini o'rganishlik lozim bo'ladi. Endi hadisni o'ziga o'tadigan bo'lsak, e'tibor beraylik. Payg'ambarimiz avvalambor nimadan qaytargan bo'lsam, uzoq bo'linglar, nimaga buyurgan bo'lsam, imkoniyat qadar bajaringlar dedi. Birinchidan inson harom narsalardan o'zini tiyishligi, gunohlardan tiyishligiga ishora bor. Uni orqasidan Allohning buyruqlarini bajarishlikka ko'rsatma bor. Qaytarilgan narsalar nima? Alloh subhanahu va taolo payg'ambar orqali bandalarga ba'zi bir ishlarni qilishlikka man qildi. Ba'zi ishlarni qilishlikka ijozat berdi. Man qilingan ishlar ikkiga bo'linadi. Qilishdan Alloh taolo qatargan ishlar ikkiga bo'linadi. Harom va makruh. Harom shunday amalki, harom amali qilgan odam gunohkor bo'ladi. Harom amalni qilmagan odam savob topadi. Haromni halol degan odam kofir bo'ladi. Ya'ni bu aroq ichish, zino qilish, tusxo'rlik, tarozdan urishlik, yo'l to'sarlik bu ishlar harom amallar sirasiga kiradi. Bulardan to'la to'kisligicha uzoq bo'lishimiz lozim bo'ladi. Ikkinchi qaytarilgan narsa bu makruh bo'lgan amallar. Bu harom darajasida emas. Makruh amalni qilgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Lekin beadablikda aylanadi. Xususan nimalarga o'xshaydi bu makruh amallar? somsoq bilan piyozni xom yeb jamoat namoziga borishlik. Ya'ni og'zidan chiqadigan badbo'y hid yonidagi namozxon kishilarni ozor berganligi uchun makruh sanaladi. Makruh ishlar nima? Odamga qarab esnashlik. Makruh nima? Dasturxon ustida beadab ishlarni qirg'ilanda qilib o'tirishlik. Bu kishini axloqini, odobini pastligiga ishora qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib gunohlardan uzoq bo'linglar. Mana shariat islomiyya hukmlarini bajarishligida bir inson qiyinchilikka, mashaqqatga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, shariat bu kishiga yengillik beradi. Zarurat tug'iladigan bo'lsa, ba'zi bir harom qilingan amallar zarurat bo'lib qolgan paytda shariat tomonidan ruxsat beriladi qilishlik. Chunki Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa usaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga Alloh hech qachon bandalarni majbur qilgan emas. Shuni iymon keltirishimiz kerak. 5 mahal namoz dedimi, demak toqatimiz ko'taradi. Agar ko'tarmaganda Alloh buyurmasin. Aroqni tashlaylar, qimorni tashlaylar, harom narsadan uzoq bo'linglar dedimi? Agar biz qila olmaganimizda Alloh bu narsani buyurmasdi. edi. Savdoda yolg'on gapirmay iloji yo'q degan odam kalima keltirib olsin. Chunki Alloh iloji bo'lmaganida buyurmasdi. Demak, shariatda qanday hukm bo'lsa, siz bilan bizni toqatimiz ko'taradi. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم mana mana shu oyatlarga asoslanib ulamolar fiqh olimlari shunday bir qoidani ishlab chiqarishgan zarurat tubihul mahdurat man qilingan ishlar harom bo'lgan ishlar agar sharoit taqozo qilib qolsa qilishlikka ruxsat ochiladi unga deydi endi ana shu zarurat degan so'zni yaxshiroq tushunib olishimiz kerak bo'ladi Endi kim dedi Alloh taolo? Zolim va haddan oshmagan holida nochor vaziyatda qolsa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni bir inson bir safarga chiqdi, yeguligi qolmadi, oldida o'lim tegib go'sh turibdi. O'zi o'lgan jonivorni go'shi harom buni hammamiz bilamiz. Endi o'lib qolishlik xavfi turgan paytda o'lib qolmaslik darajasida ovqat yeyishlik, mana shu harom luqmadan yeyishlikka shariat ruxsat beradi. Endi sharoit deganda, zarurat deganda farqiga borib olaylik. Qonini bo'shtirib yeyish bunga kirmaydi. Yeb qonini to'g'izib olgandan keyin ertaga kunga olib qo'ysa ham kirmaydi. Ana shu holatda bir kunga yoki o'lmay qolishiga yetadigan darajada yidida qolganini yeyishligi mumkin bo'lmaydi. Ha, demak, odam chichi qiylanib qolganda qora narsani qilsa bo'lar ekan degan bir yengil noto'g'ri shuncha ham bo'lib qolmasin. Zarurat degani nima degan? insonning moliga, joniga haqiqatan xatar yetkazadigan holat zarurat deyiladi. Ya'ni konditsioner yo'q ekan bitta odam uyida. Yo bir uyini bir yevro remont qilmoqchi ekan, pul yo'q. meniki ham zaruratda shuni qilishim kerak deb turib harom ishga kirib ketadigan bo'lsa, bu odam ishi to'g'ri bo'lmaydi. Bu hayotdagi to'kin sochinlik, farovonlik, bu jihozlarni zo'r bo'lmasligi zarurat qatoriga kirmaydi. Yana qaytarib o'tamiz, moliga, joniga haqiqatan taqdis soladigan holatda harom narsani qilishga ozgina izn beriladi. Demak, birinchi qismini suhbatlashgan bo'ldik. Payg'ambarimiz nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar dedi. Mana ikkinchi qismiga o'tamiz, buyruqlarga bo'ysunish. Bizde hali harom ishlarni birortasini tark qilmagan birodarlarimizga nafl namoz o'qish, nafl roza tutish, qazo namoz o'qishlikni nıhtiyemiz deymiz peshanasiga. Hali bu harom ishdan chiqqani yo'q. Hali qornigacha baxshida turgan odamga yuvinishniki buyur ekanga o'xshaymiz. Baxshidan chiqsin u. Chiqqandan keyin yuvilishni dasangina yarashadi. Kishi harom narsalardan tiyilishligi birinchi navbatda bo'ladi. Buyruqlarni bajarishlik ikkinchi o'rinda kelyapti. Alloh taolani bandalariga buyurgan buyrug'i ikkiga bo'linadi. Birinchisi farz, ikkinchisi mandub. Farz mana Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalom orqali buyurgan ishlar, farz amalini qilgan odam savob topadi, qilmagan odam gunohkor bo'ladi, farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Haromni halol deb qo'ysa kofir bo'lsa, farzni farz emas desa kofir bo'ladi. Namoz, roza, zakot, bola chaqaga halol yegizishlik, mana shu ishlar farz bo'ladi. Shu farz emas degan odam kofir bo'ladi. Besh mahal dedimi? 5 mahal. Endi sharoatga qarab ikki mahal o'xshab bo'lar ekan odam qattiq yanglishadi. Yuqorida aytdik, la yukallifullohu nafsan. Insonni Alloh toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmagan. Demak, inson besh mahal namoz o'qiy oladi. Ikkinchisi mandub yoki sunnat bo'lgan amallar. Bu o'sha o'ng qo'li bilan yeyishlik, sunnat namozlari o'qishlik, sunna ozon aytishlik va boshqa sunnat amallar. Sunnat amalini qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi, lekin itob ma'lumotga qoladi. Harom, makruh, qaytarilgan narsa. Buyurilgan ish farz bilan sunnat. Endi bizda bir mashhur bo'lgan bir maqolimiz bor. Musulmonchilik mana shu qoidamiz, mana shu maqolimiz qayerda ishlashligini yaxshilab endi bilib olaylik. Harom bo'lgan ishlarda, farz bo'lgan ishlarda asta-sekin degan gap ishlamaydi. Yaxshilab tushunib olaylik. Aro ichyaptim birodar? Sekin-sekin deyilgani musulmonchilikda 1 litr ichayotgandim, endi 750 grammga tushirdim. Keyingi 500 grammga tushiraman. Sekin sekin sekin degan gap ketmaydi harom ustida. Harom deydimi? Shart tashlanadi. Alloh subhanahu va taolo aroqni harom qilishda 3 bosqichda o'tdi. Aroqda sizlarga foyda ham bor, ziyon ham bor. Ziyoni ko'proq, bitta ishora. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Namoz o'qiyotganinglarda kayf holatga yaqinlashmanglar. Ikkinchi ishora, uchinchisida albatta aroq, qimor, yulduzlar bilan, cho'plar bilan fol shaytonning amalidan bo'lgan najosat dedi. Mana shu oyat nozil bo'lganda Madina ko'chalarida tayyorlangan ichki aroqlar suv bo'lib oqdi. Harom deyildimi? Endi shartta tashlashlik kerak bo'ldi bu narsani. Pisxo'rlik xolanda oyat tushdimi? Sorlikka pul berganlarga bo'pti foydasini olinglar demadi. Valakum rusu amvalikum. Sorlikka pul bergan bo'lsanglar, pulingizni tanasini qaytarib olinglar, foydasini kechinglar dedi. Harom bo'lgan ishlarni tashlashlikda qaytarib aytamiz, sekin-sekin degan gap ketmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, Alloh taolaning farz bo'lgan ishlarida ham sekin-sekin degan gap ketmaydi. 30 kun ro'zami? 30 kun ro'za. Bir yil boshni 3 kun tutdim. Keyingi yil oxirida 3 kun qo'shib qo'yaman. 3-chi yil 3 kun, 3 kun, 3 kun. Farz bo'lgan ish. Hozir aytamiz, masalan, namoz o'qiyapsiz, masalan, ikki mahal o'qib turibman hozir. Yani, e, Musulmonchilik asta-sekin deyilgan u. To'g'ri akalar, to'g'ri. Asta-sekin deyilgan. Qayerda ishlaydi bu qoida? Faqat sunnat bo'lgan, nafil bo'lgan ishlarda sekin-sekin degan joy ishlaydi. 5 mahal namoz o'qib haromdan tiyildimi? Endi sekin-sekin nima qilsin sunnatni? Qiyomlar qilish, Nafl roza tutish, nafl sadaqalarni berish, tasbih aytish, tahlil aytish, payg'ambarimiz sunnatiga amal qilish musulmonchilik asta degan so'z nafl bo'lgan ibodatlarni ishlaydi. Harom bilan farzni ishlamaydi. Mashaqqat yengillik sari boshlaydi. Yuridullohu bikumul yusr va la yuridu bikumul usr. Alloh sizlarga yengilligini istaydi. Og'ir bo'lishini istamaydi. Bizda ba'zida shunaqa bir holatlar bo'lib qoladiki, musulmonchilikka mahkam yopishib olgan odam hayotda jikki bir shu amallarni bajarishida qiyinchilikka uchrayotganini ko'rasiz. Bu odam haqiqatan musulmonchilikka amal qilib qiyinchilikka kirayotgan bo'lsa, yo musulmonchilikni to'g'ri tushunmayapti bu, yoki ilmsiz. Inson Allohning buyruqlarini bajarishda mashaqqatga kirib qoladigan bo'lsa, aytdik mana yengillik ishlaydi. Va ma ja'ala alaykum min haraj. Bu dinda Alloh sizlarga hech qanday tanglik qilmadi. Mana Allohning buyruqlari ba'zida bizga og'irga o'xshab tuyuladi. Qaytargan qatarlari bizga zararga o'xshab tuyuladi. Aradan yaxshi javob qilyapti, qima deyapti, zararga o'xshayapti. Allohning buyruqlari bizga og'ir tuyulayotgan bo'lsa, bu bizga og'ir tuyulyapti xolos. Mana bitta misol bilan tushuntiraman sizlarga. Alloh qodir qilsa. 5 ga yoki 4 ga kirgan bola sariq kasalga uchraydi. Sariq kasalga uchragan bolasini Doktorga olib boradi ota, qo'lidan ushlab turib beradi. Tomiriga bir martada tushib olsa tushib oladi, bo'lmasa sayoradi, sayoradi, sayor hali bola dod deydi. Otasiga qaraydi-da, otam menga zulm qilyapti deydi. O'zini 5 yashar aqli bilan bu narsa foydaligini tushuna olmayapti. Xuddi shunga o'xshagandek, siz bilan biz ham Alloh taolaning aytgan hukmlari bizga og'ir yoki bizga mashaqqat bo'lib tuyulayotgan bo'lsa, bizga mashaqqat bo'lib tuyuladi. O'zi aslida bizga foydamiz yo'q. Agar o'sha bolani yina saysa joni og'riyapti deb turib, o'sha gemodezini tomirga quydirmasangiz, jigari shu o'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, harom bo'lgan ishlarni tark qilish qiyin bo'lsa, farzlarni bajarishi og'ir bo'layotgan bo'lsa, siz bilan bizni kamchiligimizdan boshqa narsa emas. Chunki Alloh taolo bizga faqat yaxshilikni, yengillikni xohlaydi. Yana bir tushunishimizga soddaroq misol shuki, namoz o'qiyapsiz. Mana namozda qiyomda turib qimillamasdan turishlik namozni farzlaridan bittasi. Namozda turgan paytingizda o'malagan bolachangiz pechkaga qarab ketyapti o'malab. Namozda qimillamasdan turishingiz Allohning siz ustidagi haqqi edi. Siz Allohning oldida haqqingizni o'tayotgandingiz. Nima qilasiz? Eslilar aytar ilmlilar. Mana deydi, iymoningizni sinaydigan vaqt keldi deydi. Qani bolangga bo'lgan muhabbating balandmi yoki ibodatga bo'lgan muhabbating balandmi deydi. Bolasiga bo'lgan mehri bola, lekin uyatganda indamay turadi. yoki yer qimirlab qoldi. Qasr qusur qum ustunga tushdi boshladi. Namozda turibsiz. Mana deydi, endi sen yasan o'zingni deydi. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda badlasini yengil qilib, bolangga qaradi. Namozni buzib, bolasini o'tdan olib qo'yib, bir keyin namozini o'qiradi. Alloh bizga zulm qilyapti ekanmi? Biz tushunmayapmiz dinimizni. Biz ilmsizligimizdan, dinimizni fahmlamaganligimizdan o'zimizni mashaqqatga tushib olyapmiz ekan. Demak, bolamiz o'malab ketsa, namozda assalomu alaykum va rahmatullohi buzib turib, borib bolani olib qo'yamiz bir chekkaga. Agar bu din bizga mashaqqat xohlaganda turasan demasmi? Demak, inson mashaqqat yetilganda islom unga yengillik beradi. Yengilliklar Ramazon oyida kasal bo'lib qolgan odam agar roza tutsa kasali ziyoda bo'ladigan bo'lsa tutmasligi mumkin. Bu bitta yengillik. Suv ishlatsa, sog'ligiga zarar yetadigan odam tayammum qilishi mumkin. Safardagi odam namozlarni qasr qilib o'qiydi. Yengillikmi bu? Din nihoyatda yengil narsa. Agar buni to'g'ri tushunsak. Demak, inson mashaqqatga kirganda Alloh yengillik berar ekan, bu mashaqqatni to'g'ri tushunish kerak yana. Ramazonda roza tutib bitta odam abetga borib qonni ochib qo'ygan ekan, men qiynalib qoldim. Axir dinda mashaqqatga kirganda yengillikka hisob bergan deb tapotib qila olmaydi. Yoki bo'lsam, bomdod namoziga tursam, men soqotib qolyapman aytaman sir joyimdan. Mashaqqat bu men uchun endi dinda mashaqqat bo'lgan yengillik bir topot yopib olish mumkin emas bu. Mashaqqatni to'g'ri tasavvur qilish kerak. Insonni moliga va joniga haqiqatan taqdir soladigan narsalar mashaqqat deb aytiladi. Mashaqqat haqiqiy qaysi? Hajga borsa bola chaqasidan biror uzoqda bo'larmish. Unga ko'ni bormasmish, chunki bunga mashaqqat ekan hajga bormay qo'yaverarmish. Hajga qachon borish mumkin bo'lmaydi. Yo'lda qaroqchi bo'lsa, yo'l xotirjam bo'lmasa shu mashaqqat. Agar shu xaroshiga ro'baro bo'lib, o'lib ketishning xavfi bo'ladigan bo'lsa, shu odamdan soqit bo'ladi. Lekin uydan uzoq bo'lib ketishni bahona qilib, haj yelkasini soqit qila olmaydi. Tashqarida inson haddan tashqari sovuq bo'lyapti mana. Chiqib tahorat olsa, joniga zarar yetishligi aniq kasal bo'lishi yoki kasali ziyoda bo'lishi. Shunda tayammum qilishiga shariat ruxsat beradi. Bir insonning qo'lida yarim litr suv bo'lsa, tahorat olgani yetmaydi. islomni yengillik beriladi deyilmaydi shu yerda. Shu yerda suv yetgancha tahorat qiladi, qolgan yetmagan joyiga nima qiladi? Tayammum qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imron ibn Husayn aytadi, badanimda ishiqlar paydo bo'ldi deydi. Ishiqlar paydo bo'ldi, namozni qanaqa qilib o'qiyman degandim, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tikka turib o'qi dedi. Agar o'qiy olmasang, o'tirib o'qi. Agar o'qiy olmasang, yotib o'qi dedi. Demak, namoz hech qanday qasiga tark qilinadigan amal emas ekan. Lekin imkoniyat bo'lmay qolgan paytda shariat yengillik beradi. Fattaqulloha mastata'tum wasma'u va ati'u. Tavobun surasida Alloh aytadi: "Bas kuchingiz yetganicha Allohdan qo'rqinglar, o'zlaringizga qilinayotgan fan nasihatga quloq tutinglar va itoat etinglar." O'zi mana har kim toqati ko'targancha qo'shimcha nafl ibodatlarni qiladi. Farz bilan haromda toqatga qaralmaydi. Hamma qila oladi. Shuning uchun bu narsa farz bilan harom. Nahl ibodatlarni qilishlik insonlar toqat har xil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, sizlar deydi. Mana imomi Ahmad va Abu Dovud rivoyat qilgan sahih hadis, sizlar hamma buyurilgan narsani bajarishga toqatingiz yetmaydi. Demak, toqatlar har xil. Hammalarda toqatlar yetmaydi. Hech qachon ularni hammasini qila olmaysizlar. Lekin o'rtacha yo'lni tutinglar va so'yinglar. Hammasini bajara olmaysizlar. toqatinglar ko'targancha shaxslar deb payg'ambar sollallohu alayhi Keyingi mabhas fasodni tag tomiridan kerak bo'ladi. Endi achchiq bo'lsa ham aytamiz. Bir odam nafl ro'zalarni zo'r tutadi, dushanba, payshanba ro'zani qoldirmaydi, lekin sutxo'rlikka qo'l urayotganini ko'rasiz. Hoji kelgan ekan deb qo'yadi. Qani hojaga deydi, hajga borib mana ish qilyapti. Yoki boshqa bir odam masjidga 5 ma'no namozga qatnaydi. Qodir meni kanda qilmaydi. Lekin uyiga kelayotgan luqmaga e'tibor bering. Diqqat qilaylik shunga. Ehtimol nevaramiz latodan pul topayotgandir. Ehtimol aroq savdosini qilayotgandir. 5 malmasga boryapsizda, unga ko'z yumib qo'yapsiz. Eng asosiysi katta-katta pul olib kelyapti. Yoki boshqa bir odam masjidga yaqin kelgan bolalarni qattiq malomat qiladi-yu, uydagi kelin qiz kelinlarini avratini ochib yurganligi bilan ishi yo'q. Agar kimda shu sifatlar bor bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan amallari to'g'ri bo'lmaydi. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib nimadan qaytaryapti? Harom narsadan qaytaryapti. Keyin orqasidan buyuryapti. Siz besh mashq yurganligingiz, sadaqa qilganligingiz, nafl qilganligingiz yoki haj qilganligingiz harom luqmadan, gunoh ishlardan tiyilmasdan turib bo'layotgan bo'lsa, bu amallarni qabul bo'lmasligi xavfi bor. Bu odamlar aytadiki, Shu 5 mahal namozimizda nima qilyapmiz? Hojaga duo qilyapmiz deydi. Sadaqa qilyapmiz, yetim yetimlar bizni duo qilyapti, o'tmaydi. O'tmaydi. Abdulloh ibn Umar aytadi: "Bir so'm" deydi, bir doniq, bir doniq o'sha chaqan oltidan biri. Shu bir tiyin deylik biz pulimiz aytganda. Bir tiyin pulni haromdan kelayotganda olmasdan tashab qo'yganligim 100 ming dinorni sadaqa qilgandan afzal men uchun deydi. Demak, savob topishlikda boy bilan kambag'alda imkoniyati teng ekan. Bir res xonam narsani sotib keldida, olib turib 500 dollar shunday sadaqa Nima deyapti o'zicha? Yuvilib ketdi. Harom savdoti bor. Yetim yasirga masjidga pul berib qo'yadi, shu bilan nima deydi? Yuvilib ketdi deydi. O'tmaydi. Harom pul bilan qorin to'yib ibodat qilinsa bu o'tmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kunlarida birida qo'lidagi quli Bir taom ko'tarib keldi. Odati bo'yicha xo'jayin uchun halol borardi, uni xizmatini qiladi, buni ishini qiladi, topgan pulni olib keladi, xo'jayinniki halol yer edi. Har safar qul olib kelganda Abu Bakr qatnab kelding buni derdi. Aytar edi, eshitib turib yer edi. Bu safar so'ramasdan yeb qo'ydi. Hali qul Abu Bakrga qarab turib, "Ey Mavloyim" dedi, "Siz so'ramay yeb qo'ydingiz" dedi. "Ha, qani olib kelding bu pulni?" deb aytdiki, Jahiliyatda dedi islomga kirishdan burun bir odamni polini ko'rgan edim dedi. Qo'liga qarab turdi. Shunda polini ko'rib aytib bergan edim, e, olmagan edi xizmatimga. Mana hozir beruvdi olib keldim dedi. Ya'ni ana shu shirk bo'lgan, kufr bo'lgan ishni qilib pul topib kelganligini aytdi. Abu Bakr Siddiq qo'lini tiqib og'ziga suvchi ko'karib qorayib chiqarib yubordi. Nima endi unchalik o'zingizni qiynadingiz deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda shunday so'zda eshitganman. qorniga harom luqma aralashgan kishini ibodatini Alloh 40 kun qabul qilmaydi degan. Endi bola zatoxonadan pul topib kelayotgan bo'lsa, so'lidan pul topayotgan bo'lsa, harom savdoda qilib har kuni yeyotgan bo'lsangiz, sizning ibodatingiz qana qabul bo'ladi? Shuning uchun inson o'zini hayotdagi gunoh bo'lgan, fasod bo'lgan ishlar yo'q qolmasdan turib, ibodatim to'g'ri bo'lyapti deyishga haqqi bo'lmaydi. Faras qiling, mashinani hamma yog'ini zo'r qo'ydingiz-ku, doim bir yomon benzin quyib turasiz unga. Nima bo'ladi oxirida? Mashinamizga yomon benzin qo'ygimiz kelmaydi, qarab qo'yinglar. Bunga pulimiz ketganda. Xitoyda temir tesagini qo'yish xolamaymiz, uzoq yo'lda qiynalib qolaman, lekin ibodatlarimizni qabul bo'lmasligiga sabab bo'lib qoladigan harom narsadan o'zimizni tiya olmaymiz. Hasan roziyallohu anhu aytadiki, obidlar deydi, taqvoli bandalar. Eng afzal ibodatlar nimani bilishgan? U nafr roza, nafl sadaqa emas. Nafl roza nafl sadaqadan ko'ra harom bo'lgan amallarni tark qilishdan ko'ra kattaroq savob ko'rmagan ular. Yana qaytarib o'tamiz, hayollar bo'lmanglar. Eng afzal ibodat harom ishlardan o'zini tiyishlik. Ehtimol 5 mahal masjidga qatnamayotgan Ehtimol nafl roza tutolmayotgan Ehtimol sadaqa berolmayotgan bo'lsiz. Lekin harom kelganda o'zingizni tiyib oling shundan. Gunohdan tiyib oling Ehtimol Qur'on o'qigan shu qoridan ko'ra yaxshiroqdirsiz. ko'zingizni bir marta zinodan olib qochgan paytingizda. G'ibbat bo'layotganda tilingizni terib chiqib ketganligingiz afzalroqdir 10 ta masala qilishingizdan ko'ra. Gunohdan o'zini tiyishlikdan kattaroq ibodat bo'lmaydi. Yomonlikni oldini olish yaxshilikni jalb qilishdan muqaddam turadi. Nima degani bu? Bir ish qilsangiz, savob ham bor, orqasida gunoh ham bor. Ya'ni mana shu harom narsani sotsangiz, pulidan olib, kambag'allarga nima qilasiz? Kedirasiz. Bu foyda, lekin harom ishga qo'l urganingiz nima? Ziyon. Foydani o'ylab turib ziyon qilinmaydi. Aksincha, ziyonni o'ylab turib foyda qilinmay qo'yilaveradi. Uzumingiz bor, xaridor keldi. Aroq qiladigan odam 10 so'mni olaman dedi. Bozorda sotaman degan odam kelib 5 so'mdan so'radi. Nima qilinadi shunda? Bozorga sotib olaveradi. Mana keyingi mabhas o'tgan ummatlarning halokat sabablari. ko'p savol berishlik va talash tortishlik halokatga sabab bo'lgan. Ana bizning zamonimizda ayni sizlarga aytmoqchi bo'lgan bir asosiy narsa ham shu o'zi bugungi. Avvalgi ummatlar halok bo'lib, balo kelib, qirilib ketgan bo'lsa yer yuzida, ularning sababi bitta bo'lganki, savolni ko'p berishgan va ko'p talashib tortishgan. Mug'irat ibn Shuba roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam behuda gap so'zdan va ko'p savol berishdan hamda molni zoya qilishidan qaytargan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turar ekan, so'rab ketishdi. So'raylar, javob beraveraman dedi. Bittasi meni tuyam qayerda dedi. Seni tuying falon joyda. Meni otam kim dedi. Sen otang Huzofa dedi. Sen ot meni otam kim dedi. Sen otang shaybona ozod qilgan quli Solim dedi. Boshqa odamni otam deb yurar edi. Shuni so'ramaganida indamay yurdi o'sha otam deb. Endi otasi boshqaligani bo'lib qoldi. haligi odam so'rab boshiga balo olib turib oldi. Savolni ko'p berishlik kishini mashaqqatga tiqadi. Musa alayhissalom o'zini qavmiga o'likni tiriltirib berishlik uchun bitta sigir so'yilar deyapti Alloh dedi. Nima deyishdi? Qanaqa bo'lsin dedi. Qanaqa bo'lsin, qanaqa bo'lsin, rangini ayt, yoshini ayt. Oxiri ana shu sifatlarga ega bo'lgan molni topishdi, terisiga to'g'ri tilla berish. Bitta sigir deganda indamay so'yib qo'yganda oson qutulishar, lekin savolni ko'paytirishib oldi, o'zlariga mashaqqat qilishib oldi. Bizning musibatimiz nimada? Endi mohor akadan so'raychi nima berki monga? Ha? Mana to'g'risida nima deysiz? Javob aniq aytilgan. O katta-katta ustozlar aytib qo'ygan javobni. Bu qora aka nima berkin? O'zi maqsad nima? Yo'l topib beramikan. Savol yo bir narsani bilmasangiz bilish uchun so'raladi, yo so'ralayotgan odamni ilmini tekshirish uchun beriladi yoki talashib topishlik uchun beriladi. Agar siz bilan biz so'rayotgan savollar, diqqat qilinglar akalar. Ehtimol oramizda faqat hayit namoziga keladigan odamlar bor. bir yilda 2 marta. farz qilaylik, bir do'kon bor. Bilmasdan kirib qoldingiz. Kirib so'radingiz, "Mana bu soatingiz nechi pul?" "Faloncha so'm." "Mana kasbingiz nechi pul?" "Faloncha so'm." "Mana telpechi boshingizdagi?" "Moncha so'm." kech chiqib ketasiz, xo'rozdan tushadi. Bizda dedi, so'ralgan narsa albatta olinishi kerak edi. Borib o'zingizni qoqsoq qilasiz, haligi narsani majbur olasiz. Keyingi safar o'sha do'konga kirasizmi? Agar kirsangiz ham biror narsani so'raysizmi? Musibat nimada? Musibat biz amal qilamizmi, qilmaymizmi so'rab ko'ramiz. So'rab qo'yaylikchi O'sha narsani so'ramasdan turib, gunohligini bilmay qilib yurgan bo'lsangiz, gunoh yozilmaydi sizga. Endi so'rab qo'yganingizdan keyin nima bo'ladi? Qaniydi shunaqa do'konlar bo'lsa? Bu do'konlarda hech qachon savdo yurishmas edi. Chunki majbur olishini bilgan odam kirmay qolardi. Savol berishni ham xuddi shunday bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunaqa savollar ko'payib ketgan paytda bu narsalardan payg'ambarimiz norozi bo'lardi. Sahobalar mana savol so'rashlikda qanday ish tushgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari amal qilishlik uchun savol so'rgan, shuning uchun ko'p so'rashmagan. Chunki so'rasa bir amal qilish kerak. Navvos ibn Samon roziyallohu anhu Madinadan tashqarida yashaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasida 5 mahal namoz o'qib, u zot orqasida amin deb turishni yaxshi ko'radi. Lekin deydi, bitta narsa to'sardi meni Madinaga kelishlikdan. Nima to'sardi? U baxtur payg'ambarimiz orqasida amin deb turishlik. Men Madinaga kelsam deydi, savol berishlikdan tiyilib qolardim. Chunki payg'ambarimizni Madinada yashagan sahobalari oshiqcha savol olmasdi. Endi men xolagan paytimda kelib, xohlagan savolimni so'rardim, o'shuning uchun Madinaga kelishidan men o'zim to'xtatib turardim dedi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadi, sahrolardan bittasi kelib qolsa xursand bo'lib ketardi dedi. Hammamiz yig'ilib payg'ambarimizga kelib olardik, haligi sahroi savollarni so'rardi, biz o'rganib olardik. Ko'p savol ixtiloflarga, qiyinchiliklarga va mashaqqatlarga sabab bo'ladi. Demak, savol bermaslik kerakmi? Ko'rish kerak. Savolning o'zi turlari bor. farz bo'lgan savollar bor. Mandub bo'lgan savollar bor, ixtiyoriy. Harom bo'lgan savollar bor, makruh bo'lgan savollar bor. Savolni ko'rib olaylik. Farz bo'lgan savollar qaysilar? Balog'at yetgan yosh yigitcha tahorat g'usl haqida so'rashi shart, so'ramasa gunohkor bo'ladi. Tijorat qilayotgan savdogar savdo kitobi haqidagi savollarni so'ramasa gunohkor bo'ladi. Hajga ketayotgan odam haj ilmlari haqida so'ramasa gunohkor bo'ladi. Namozga kerakli odam namoz hukmlarini so'ramasa gunohkor. Bu so'ralishi shart bo'lgan ishlar. Endi janoza, meros, nikoh masalalari mana bu ixtiyoriy bo'lsin, farz kifoya bo'lsin. Harom bo'lgan savollar qaysilar? Alloh taolo faqat o'zida olib qolgan ilmda savollar. Qiyomat qachon bo'ladi? Alloh taoloning qo'li bor deb Qur'onda. Allohning qo'li qanaqa? Alloh taolo ko'radi, eshitadi debdi. Qana qilib ko'radi, qana qilib eshitadi. Bu savollar harom. ruh haqida so'rashadi. Shunga o'xshagan savollar harom bo'ladi va musulmonlarda tanglikka olib keladigan savollar man qilingan savollar kiradi. Hasan Basri aytadi: "Mana endi ko'pchilikda sahar kelgan uyqu so'rashinglar tabiiy. Lekin hozir men sizlarga bir nohata bir zarur bo'lgan narsani o'qib beraman. Uyqu so'rayotganlar bir cho'kka tushib olsanglar, uyqinglar yoziladi. Qimilab olaveringlar." Hasan Basri aytadiki, odamlarning ichidagi eng yomoni kim? og'ir masalalarni ushlab oladi, Allohning qullarini ko'r qilish kimsalar eng yomon odamlar. Og'ir masalani ushlaydi, odam odotasiga shu bilan ixtilof soladi, eng yomon banda g'alaba qo'ziydigan kishi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha." Diqqat qilaylik, g'alvaga agar sizga olib kelgan savolingiz, sizni berayotgan bir masalangiz g'alvaga, fitnaga sabab bo'layotgan bo'lsa, eng yomon odamsiz. Fitna deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. o'zi odatda uxlaydigan narsa bo'ladi. U shu fitnani, shu g'alvani uyg'otganiga Allohning la'nati bo'lsin deydi. Allohning la'nati bo'ladi musulmonlar o'rtasiga g'alva solayotgan odam. Bir masalani ko'tarib chiqdi-da, u domaga savol beryapti, u fitna qo'zayapti, bu domaga savol fitna qo'zayapti, xolos fitnaga sabab bo'lyapti. Eng yomon odam fitna qo'zigan odam. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Mana hozir ko'ryapsizlar, haqiqat bo'lib turgan narsa. Guruhvozliklar, tarafkashliklar, firqalar, sen menga borishlar, shunga o'xshagan narsalar ko'payib ketdi. Mana shu narsalarni qanchalik og'ir ekanligini bilib olaylik shu hadisdan. Musibat nimada? mana toifasi ham kitob sunnatdan hujjati bor. Mana bu ag'irni tomoni ushlayotganda hujjati bor, umuman tashavvur hamma kitob sunnatdan hujjati bor. Birodarlar, agar hammani kitobi sunnatdan hujjati bo'lsa, kitobi sunnat bitta edi Bu musulmonlar kitobi sunnat tushunsa birlashish kerak edi, nimaga bo'linib o'lyapti? Bu ilmning ko'pligidan, haddan tashqari ko'payib ketganligidan. Payg'ambarimiz aytadi, musulmonlar oldida eng katta gunoh qilgan kishi musulmonlarga harom bo'lmagan masalani savolini beradida, da shu savoli tufayli harom bo'lib qoladi haligi narsa. Eng yomon odam musulmonlarga halol bo'lgan narsani so'rab kavlashtirib harom qilib qo'ygan kishi. Mana Ummatim ichida dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, Savbon roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda. Men ummatim ichida shunday kishilar bo'ladiki, ularni faqihlari, olimlari qiyin chigal masalalarga o'zlarini uradida insonlarga mashaqqat tug'dirib qo'yadi. Men atini aytmayman, mana masalani qo'zib demayman, o'zingizlar topib olasizlar. Hozirgi kunda kerak bo'lmagan masalalarni qo'lib gapirib, odam o'rtasida fitnaga g'alaba sabab bo'layotgan. Qora akalarimiz, domlalarimiz yo'q emas. Tasavvur qiling, bugun onasiga kirib, ehtilom bola uyg'ongan, balog'at ketgan bolaga nima o'rgatish kerak? Tahoratda, g'uslni, namoz o'rgatish kerak. Haj haqida aytdi bunga hali endi balog'atga kirdi. Zakot haqida, sadaqa haqida gapirib bo'lmaydi bunga. Bu endi kirdi bu. Endi bu erkak bo'ldi, endi bir katta kishi bo'ldi. Tahoratni g'uslni o'rganib olsin, boy bo'lib qolsa bir kun nima qiladi? O'zi so'rab surishtirib o'rganib oladi zakot sadaqasini. Bizi endi balog'at yetgan bolaga shu katta hukmlarni gapirib turib qiynab qo'yapmiz. Ummatimiz ichida shunday kishilar bo'ladiki, ahli ilmlari, olimlari qiyin masalalarni qo'zib, odam o'rtasiga ixtilof soladi. Eng yomon odam shu deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi Sahih hadisda. Yana bir shunday bir savollar bo'lib qoladiki, javobi aniq bo'ladi. So'raladida, mana nima bo'ladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir kunga bitta odam savol so'radi. Ya Rasululloh, bitta odam uyga kirgan ekan, uyida ayolini to'shagida bir odam zino qilayotgan ekan ayoli bilan. Shu kishini payg'ambarimiz aytayaptiki, haligi odam o'ldirib qo'ydi. Endi nima bo'ladi deyapti. Payg'ambarimiz bunaqa savollarni eshitganda yoqtirmasdi. Nimaga yoqtirmasdi? Nimaga? Chunki zino qilgan odamni jazosi haqidagi hukm aniq bo'lgan edi. Endi so'rash hojati yo'q edi, javobi aniq edi. Bu odamni olib borib qozi hukm chiqarishlik kerak edi, surishtirish kerak edi, toshbo'ron yoki darrov urish kerak edi. Bu o'z bilgani qilib qo'yib turib, Endi nima bo'ldi deyapti. O'zi oshunchalik qilib qo'ydi bu odam. Javobi aniq bo'lgan narsa haqida qattiq so'ralmaydi. Bo'lmagan narsa haqida so'rash. Agar bunday bo'lsa-chi, agar bunday bo'lsa-chi. Malik ibn Anas roziyallohu anhu dan so'rashdi. Agar osmondan sut yoqsa, o'sha suvda sutda tahorat olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rashdi. Ya, e, biz kulyapmiz-ku. Biz oramizda ham ko'p bo'ladi bunaqa savol. Imom Ali nima dedi? Yoqdimi dedi? Yo'q dedi. Yo'qsin keyin gaplashamiz dedi. Ya'ni o'rni kelganda gaplashamiz. Ma'ruzalarda yoki bir qandaydir o'tirishlarda savollar bormi desa, hali odamlar o'zlarini qiynab yurib savol berish kerak qora akamni ko'ngli uchun. Agar bu savol sizning ichingizda bo'lsa, shaq tilingizga kelar edi. Agar bu savol sizni hayotda qiynab o'ylantirgan bo'lganda esingizda turar edi. O'zi savol yo'q o'zi. Din haqida ham yo'q. Endi savol berib qo'yish kerak deb so'rab qoldi Sahobalar amal qilish niyatida savol berishdi. Nur surasida Alloh taolo aytadi: "Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na va ata'na va ulayka humul muflihun." O'rtamizda kelishmovchilik masalalari bo'lib qoladi. O'rtamizda bir tushunmovchiliklar bo'lib qoladi. Shunda kim oldiga boramiz? Albatta ahli ilm biladigan odamlar oldiga. Alloh o'zini mu'min bandalarini maqtab aytadi. Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarda hukm chiqarish chorlangan vaqtlarida Mu'minlarning so'zi eshitdik, bo'yinsundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchi bo'ladi. Qoraka, bunday mana ish bo'ldi. Endi nima bo'ladi desa, mo oyatda bunday deyilgan, mana bu hadisda bunday deyilgan deb javobni aytsa, shunga bo'yinsunishni xolamaydi. Nariga qorakadan so'raydi. Undan so'raydi. Mu'min kishining hukmi nima bo'lishi kerak? oyatni hadisni eshitgandan keyin eshitdim itoat qildim bo'lish kerak agar siz itoat qilolmayotgan bo'lsangiz ham aytingki men itoat qilolmayapman lekin to'g'risi ham shu men qilolmayapman faqat lekin boshqa bo'lishi kerak o'sha oyatdagi yoki hadisdagi narsa to'g'ri bo'lishi kerak kim Alloh va uning payg'ambariga bo'yin sunsa va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa bas ana o'shalargina baxt saodatga erishguvchidirlar hayotda bo'layotgan muammolar yomg'ir yog'mayotganligi suvni oz bo'lligi qor yog'mayotganligi, ekin tikinni bo'lmayotgan. Hali unga to'ngab ko'ramiz. Ha? Hali bunga to'ngab ko'ramiz. Lekin quloq solaylik. Hamma aybdor, faqat siz emas. Haqiqiy mo'min musulmon bandalar hech qachon Banu Isroil Musa payg'ambarga aytgan gapni gapirishmaydi. Nima deyishgan dedilar? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qa'idun. 250 yildan ko'proq muddat Misrda qul bo'lib turgan Banu Isroilni Musa alayhisalom payg'ambar alayhisalom 600 mingta yahudiyni Misrdan olib o'tdi. Dengiz yorib o'tishdi. Misrni 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengiz yorib o'tdi 10 ta bo'ldi. Shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin Banu Isroil uchun yozib qo'yilgan Iliyo shahrining eshigidagi kelishdi. Musa payg'ambar aytdi: "Mana bu shaharda Alloh sizlarga yozib qo'ygan, sizlarga nasib beradi. Bitta eshikka hujum qilib, bitta eshikni ochsanglar, shahar sizlarniki bo'ladi." Shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin, shuncha karomatlarni ko'rgandan keyin Musoni qavmi nima deydi, qavmi nima deydi? "Ey Musa, modomiki ular, ya'ni shu shahardagi kishilar o'sha joyda ekan, biz hech qachon kira olmaganmiz. Bas, borgin, sen o'zing va Parvardigoring bilan ular bilan o'shaveringlar, biz ersamayda o'tirib turamiz Shuncha mo'jizani ko'rsatib, shuncha qullik, xorlikdan olib chiqib ketgan Musoga aytilgan gapini ko'ring. Endi mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofot o'rniga keldi. Biz bu qissalarni o'qib turib, o'rtasidan xulosa olaylik o'zimizga. Biz boshqalar uchun javob bermaymiz, esimizdan chiqmasin. Har bir odam qiyomatda o'zi uchun javob beradi. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Alloh taolo ularni mana shu payg'ambarga qilgan o'jarligiga bergan mukofotini ko'ring. Oh dedi, endi 40 yil mobaynida bu yer ular uchun haromdir. Ular yerda sahrolarda adashib uloqib yururlar. Sen bu itoatsiz qavm qilmishidan mahzun bo'lmagin. Demak, Allohning buyrug'i turganda Payg'ambarda buyruq turgan paytda itoat qilmasdan ochishchasiga bosh tortayotgan odamni jazosi shunday bo'ladi. Sizlarga qanday musibat yetsa deydi Alloh taolo Qur'onda oyatlarda. O'zingizlar qo'lingizlar qilgan ish tufayli yetadi. Nima kun kelayotgan bo'lsa boshimizga, o'zimizga yarasha kun ko'ryapmiz. Ya'ni Alloh taolo ko'pini nima qiladi? Kechirib turadi. Agar bandalarni qilgan ishlarini jazosini o'rnida berganida Alloh taolo ba'zi oyatlarda yer yuzida birorta jonivorni qo'ymagan bo'ladi. Agar siz bilan bizni qilayotgan fe'l atvorimizga o'rnida jazo kelsa hech qasimiz qolmasligi yer yuzida. Shu shu shikoyat qila olmaydi hadi. Yong'in nima yog'mayapti? Biz zo'rimizni ayb nima? yo'g'irdami? Nimaga kamchiliklar yetarli bo'lyapti? Nimaga bola chaqalar itoatsiz bo'lyapti? Nimaga topganimizda baraka yo'q? Nimaga xotirjam yo'q qalbimizda? Bo'lmasa hamma yo'q bor. ham bor, sog'ligi ham bor, tinchlik ham hamma bor, lekin xotirjamlik yo'q. Sababi Alloh va Rasulining hukmida yashamayapmiz. Ayb o'zimizda. Juda ko'p qatarganmiz. Badrda musulmonlar payg'ambarimiz gapiga xo'p deb turdi, mingta farishta tushib Alloh yordam berdi, olti odamga yordam berdi. 50 ta kamonchi Payg'ambar vasallam buyurgan joyda turganida Alloh taolo g'alabani qilib berdi. Xato sodir bo'ldi, o'nida jazo keldi. Musulmonlar Hunaynga 10 mingta qo'shin bilan chiqishdi. Bugun ko'pmiz, bugun ko'pligimiz bilan yengamizda turib, Allohning yordamiga emas, sonini ko'pligiga suyanib qo'yishdi. 10 mingta odam o'zidan ozroq bo'lgan qo'shinga yengilib qoldi musulmonlar. Payg'ambar sollallohu qatnashgan g'azotlarda bittasida musulmonlarning soni ko'p bo'ladi bir marta. O'sha yengilib qolishadi. Nima sababdan? Allohga suyanishmasdan o'zini sonini ko'pligiga suyanadi. Abi qishni hisob kelmas ekan. Xudoga shukr. E, ko'mir olib qo'ydim sovuq kelsa ham. A e, to'r qopini olib qo'ydim, deb bosib qo'ydim. Bizda Allohga suyanishdan ko'ra o'zimizni moddamizga suyanishlik ko'p. O'shuning uchun yetmayapti, o'shuning uchun yetmaydi ham qachon. Yana qaytarib aytamiz, nima boshimizga yaxshi yomon kun kelsa, o'zimiz bunga sababmiz. Xulosa endi nima qilish kerak unda? Xulosa shariat hukmlariga bo'ysunishning najot yo'li. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p savol berishdan siz bilan bizni qaytardi. Robbana sami'na va ata'na g'ufronaka robbana va ilaykal masir. Eshitdik va itoat etdik. Parvardigoro, gunohlarimizni mag'firat qilishingni so'raymiz va faqat o'zingga qaytajakmiz. Alloh va Rasulining hukmiga xuddi itoat qilgan sahobalar hayotidan Umar ibn Hattobdan bir qancha misollar beraman. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana itoat qilsa nima bo'lgan? Ko'rib qo'yaylik. Itoatsiz bo'lganda nimaligini ko'rdik. Mana g'azotda yengilib qoldi. Banu Surayyo harom bo'ldi. Bu jazo edi. Endi itoat qilganlarga qanaqa mukofot bor edi? Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi: "Azizlikni islomdan, dindan boshqa joyda qidiruvdik, xor qildi Alloh bizni. Azizlikni islomdan boshqa joyda istodik, xor bo'ldik. Islomni ushlovdik, aziz bo'ldik." Umar ibn Hattob roziyallohu anhu kim edi? Bitta sahro arab edi. qarab edi? Bo'lganda ham tugigan arablardan edi. Jahiliyatni eslab deydi. Bir kulgim keladi. Jahiliyatni esa bir yig'lagim keladi. Kulgim kelganining sababi deydi. Xurmo kelsa, qo'shilib o'sib qolgan 3 ta, 2 ta, 4 ta xurmolar bo'lib qoladi, qo'shmoq bo'lib qoladi. Haligini olib turib, qisig'inardik haliginga deydi. Jahilligimizni ko'rib turib deydi, kulgim keladi. Och qolsa yeb qo'yardi xudoyimizni deydi. Shunchalik jahil nodonligimizni o'ylab turib kulgim keladi. Endi yig'lashimiz sababi deydi. 3 yoshar qizimni olib chiqib ko'mib kelganman. Chuqur kavlar Turfonga tekkanimda soqolimga tekkan chaynada qoqib turardi qizim deydi. Shu qizchani yerga tashlab, ko'mib, tortekanda barmog'ini mahkam ushlab turganim deydi. To joni chiqquncha barmoq ushlab turdi, turpoqni sudur-sudur ketdi. Mana shunday bir rahamsiz, mana shunday bir badxulq bo'lgan xalqlar bo'lgan, xor bo'lgan ular. Bir tomoni Forsga, bir tomoni Rumga tobe bo'lgan. Mana shu xalqlar islom dushagina qanday aziz bo'ldi. Umar ibn Hattob haqida g'arb qarachilar aytadi, yer yuzi Umardaqa odil podshohni ko'rganmas dedi. Siz bilan bizni dinimizga dushman deb qaraydigan bo'lsa shularda, shular odilligini tan oladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu islom mo'jizasi deyiladi. Chunki islomga kirishligi bilan 180 gradusga burildi axloqi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib o'tirganida minbarga odamlar rusul rusul qilar ekan. Rasululloh tirik paytida Umar qilichini chiqarib hammani chopaman deb turardi, Rasululloh hay hay deb turardi, tek turardi. Rasululloh o'tib ketdi. Abu Bakr davrida Abu Bakr bosib turardi, tek endi o'ziga qoldik. Endi o'ziga qoldik. Endi holimizga voy bo'lsin deb turganda Umar ibn Hattob eshitdi-da, hammani yig'di masjidga. Allohga ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytib turatdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi, Tirilik davrida yo xizmatkori bo'ldim, qo'lidagi qilich bo'ldim, tek qo'ysa chopdim, tur desa turdim. Rasululloh vafot etdi, men bu bilan baxtliman deydi. Ko'rasizlar, nima bilan baxtliligini aytayapti. Xalifa bo'lgan odam shu narsa bilan baxtliman deyapti. Xalifa bo'lganligi bilan emas. Undan keyin uni do'sti Abu Bakr xalifa bo'ldi. Uni yonida qilish bo'ldim, xizmatkori bo'ldim. Tek desa turdim, tek qo'sa chopdim. U kishi ham o'tib ketdi. Mendan rozi bo'lgan holda men bu bilan baxtliman dedi. Endi dedi, o'zimga qoldinglar dedi. Endi sizlar bilgan shiddat, sizlar bilgan qattiqlik halimlikka, muloyimlikka aylandi dedi. Lekin bu muloyimlik zulm ahliga hech qachon bo'lmaydi. Haq ahliga bo'ladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Xurmuzonni jo'natadi Kisro Madinaga. Umar deganda Forsni, Rumni, Qaysarlarni Kisro titrab turgan Umarni oldiga keladida, eng chiroyli kiyimlarni kiyib keladi, tilladan bo'lgan ipakdan bo'lgan kiyimlari bilan. Madina ko'chalariga kirib kelar ekan, yuragi titrab bo'ladi. Umar oldiga kelyapman, Umar qattiq qo'l, Umar qanday odam ekan. Shuni qo'rqib keladi. Madina bolalari, ayollari tomlarga chiqib haliga zeb zinat kelgan Xurmuzonni tomosha qilishadi. O'sha davrdagi eng kuchli mamlakatda vazir kirib kelyapti. Meni dedi, amirlarni saroyga boringlar dedi. Amirda saroy yo'q dedi. Qanday qilib bunaqa katta mamlakatda amirning saroyi bo'lmaydi? uyiga boringlar. Uyiga borishdi, birodalar uyi kichkinagina yog'och eshik. Odamni qo'li bunday qilsa, bu qo'li tegadigan devor barasidagi loydan bo'lgan devorlarda. Shuni dedi. Eshikni ochdi, o'g'li chiqib, masjidda bo'lsa kerak edi. Masjidga bordi, topisha olmadi. Qarashdi, Madinani bir chekkasi bir xurmotayda 7 ta yamog'i bor, yaxta bilan uxlar edi. Xalifa. Birorta tansoqsiz, birorta qorovulsiz. Qo'limizdan ko'rata titrab ketadi qo'rquvdan. Hakamta adilta, adilta faminta. Tarafda qolgan jumlasini aytdi. Hukm qilsan adil bopsan. Adil bopsan kokmaya kulapsan. Yalvuz ulaşın tasavvur qiling-da podshohda. Ko'chada, daraxtda Umar ibn Hattob Quddus fath bo'lganda butun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin koyan sahabalar hammasi yig'ilishdi Quddusga. Va Quddusni kalitene rohiblar Amir al-Mo'mininning qo'liga topshirishligini aytishdi. Amir al muminin Umar ibn Hattob adil edi. Madinadan bitta xizmatkorini yetalab, bitta tuyani menib chiqishdi. Tuyani 1 kilometrda almashtirib minishadi. 1 kilometr xalifa yetalaydi xizmatkorini o'tkazib. 1 kilometr xizmatga yetalaydi xalifani o'tkazib. Bu adolatni yer yuzi ko'rgan emas edi. Quduqqa kelishadi. Umar yetalab kelayotgan paytda. Quduqqa tushib suv olib chiqishlikka harakat qilib boradi, tuyani o'tirgan, o'tir deydi. Odil rozi bo'lmaydi sen tushsang deydi. Men yerdamanmi, men olaman. Tushib hududan suv chiqib, xizmatkorga ichirga talab ketadi. Quddus eshigiga kelar ekan, butun Quddusda ayonlari, sahobalar hamma chiqib kutib turadi. Umar kelyapti. Butun yer yuzi qo'rqadi Umar ibn Hattobning ismini o'zidan. Uzoqdan tuya yetalagan odam ko'rindi. Tuyaning ustida bitta odam turadi. Ha bu Amirul Mo'mininni kelayotganligini aytgani kelayotgan elchi bo'lsa kerak deydi. Işte. Qarasa Umar yetalab kelyapti tuyani. ustida xizmatkori. Amr ibn Os Amir "Amiral mu'minin, bu butun Quddus ahli kutib turib sizni. Kuyoga chiqib oling" dedi. Sizni azligingizni ko'rsin bular dedi. Umar ibn Xattob nima dedi? Biz azizlikni islomdan boshqa narsadan istadik, Alloh bizni xor qildi dedi. Islomni ushladik, Alloh bizni aziz qildi dedi. Birodalar, bu kishilar mana shunday xor kishilar bo'lgan. Lekin endi ismlari aytilganda radhiyallohu anhum deyiladigan kishilar bo'ldi. Nima bilan? islom bilan. Inson amal bilan aziz bo'lmaydi. Pul bilan aziz bo'lmaydi. Mansab bilan aziz bo'lmaydi. Hech narsa bilan aziz bo'lmaydi. Agar iymoni bo'lsa. Chunki bu narsaga yetgan odamlarni ham ko'ryapsizlar hayotda. Hayot shirin bo'lyaptimi ularni? Iymon bilan bo'ladi. Haromdan tiyilishlik, farzlarni bajarishlik, sunnatga ittibo qilishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu payg'ambarlarning tarixlaridan bizga keltirayotgan qissalaridan ibrat olishimiz kerak. Hammasini xulosasi bitta. Allohdan taqvo qilsa Alloh aziz qilaveradi. Albatta boy bo'lish shart emas. Albatta sog', albatta bir amaldor bo'lishi shart emas. Alloh aytgandek qashasi aziz bo'linaveradi. Suhbatimizga nihoya yasar ekanmiz. Din birdamlik undaydi. Agar sizdan biz haqiqiy la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ummat ekanmiz, biz o'rtamizda ixtilof bo'lmasligi kerak. Chunki oyat bilan hukm, hadis bilan hukm aytilganda musulmonlarning ishi eshitdik va itoat qildik deyishligi kerak bo'ladi. Ey insonlar, sizlarning millatingiz, diningiz haqiqatda bir dindir, ya'ni islomdir. Men esa barchalaringizning parvardigoringizman, bas menga ibodat qiling. Anbiyo surasi 92-oyat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih bo'lgan hadisda, mana muttafaqun alayhi hadis La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Mendan keyin dedi payg'ambarimiz. Biringlar ikkinchilarni bo'yinlariga qilich soladigan kofirlarga yalanib ketmanglar dedi. Musulmon musulmon bilan fitna qilishligi, musulmon musulmonga qo'tga qo'l tarishligi uni kufriga sabab bo'lib qolish ehtimoli bor. Jamoatni tark etgan kishini jazosi nima? Kim haq yo'lni aniq bilgandan keyin payg'ambarga xilof ish qilsa, va mo'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lga yashib ketsa, biz uni ketganicha qo'yib beramiz. So'ngra jahannamga dohil qilamiz. Nisa surasi 115-oyat. Alloh va rasulining yo'lidan xilof qilgan, teskari chiqqan kishilarning jazosi jahannam bo'ladi. O'z aslida bu ixtiloflar, bu kelishmovchiliklar, bu tarafkashliklar har xil nomlarning sababi nima? Havoy, Havoi, xohish, shaxsiy manfaat, qaysarlik, zo'ravonlik, xo'p deb qo'ymaslik, o'zinikida turib olishlik, haqmi nohaqmi, mana shu narsalar agar o'rtamizda kelishmovchilikka sabab bo'lsa, bu nihoyatda bir xatarli oqibatlarga olib keladi. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. Ana hujjatlar kelgandan keyin bo'linib ketgan va bir-birlari bilan ixtilof qilib, talashib tortishgan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana undalar uchun ulug' alamli azob bordir. talashib tortishmaylik, bir bo'laylik. Xilma xil firqa, xilma xil toifalardan dinni o'rgansak, din o'zimiz bitta qilishlik kerak bo'ladi. Endi dinni o'rganib bo'linayotgan bo'lsa, demak kimdir dinni noto'g'ri tushunyapti. Alloh subhanahu va taolo shariatini mahkam ushlaydigan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ittibo qiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va o'zini Habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni huzurida Firdavsul jannatda, jannatul Firdavsda birga o'tirishini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Va keyingi Qurbon hayitlariga tinch isomon hammamiz yetish nasib qilsin. Qurbonlik qiladiganlarimizni qurbonlarni qabul qilsin. Parvardigor bemorlarga shifo bersin, mashaqqatga, musibatga kirib qolgan Alloh taolo o'zi faraj bergan bo'lsin. Va siz bilan bizni qilayotgan ibodatlarimizni xushni qabul qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.